Elisa het vir die koning gesê, luister wat sê die Heere, morre, hierdie selfde tyd, sal kos weer goedkoop wees, Sea koringmeel sal een sikkel kos, en twee Sea gar sal een sikkel kos in die poort van Samaria. Die officier wat langs die koning gestaan het, sê toe vir die man van God, nee, dit zal nooit gebeuren nie, ook nie wanneer die Heere vensters in die hemel maak waardeer die reen kan val nie. Elisa het vir die officier gezegd. Ik sê voor jou, je zal zien dat dit gebeurt, maar je zal niet zelf van door die meel of gars eet nie. Daar was vier meelotse maans voor die poort van die stad Samaria. Hij het voor mekaar gesê, hoe kom moet ons hier sit totdat ons sterf? Als ons besluit om in die stad in te gaan, dan zal ons daar sterf, want daar is niet koos nie. En als ons hier blij, dan zal ons hier sterf. Daarom, kom ons loop naar die Arameers toe. As hulle ons laat lewe, dan lewe ons, en as hulle ons doodmaak, dan sterf ons. Toe dit begin donker word, staan die vier meelaatse mans op om na die Arameerse kamp te gaan, maar toe hulle by die kamp kom, was hulle baie verbaas, want daar was niemand nie. Die Heere het iets laat gebeur, die Arameers het gedink hulle oor dat daar perde en oorlogkarre en baie manne aankom, en toe sê die Arameers vir mekaar, kan jullie dit hoor? Die koning van Israël het die konings van die Hethiete en van Egypte geleer om te kom oorlog maak teen ons. Dit het begin donker word, en die Arameers het gevlug. Hulle het hulle tente en hulle paarden en donkies alles daar gelos en hulle het gevlug, hulle wou nie sterf nie. Die vier meelaatse maans kom toe bij die kamp en hulle gaan in een tent in en hulle eet en drink. Hulle vat toe ook geld en zilver en kleren en hulle gaan begrawe dit. Daarna het hulle teruggekom en in nog een tent ingegaan. Hulle het daar ook goed gevat en gaan begraven. En toe sê hulle vir mekaar, ons doen nou verkeerd. Vandaag is de dag van goeie nieuws, maar ons bly stil. Ons moet nie wacht tot morgen nie, dit zal verkeerd wees. Kom ons gaan vertel dit vir die mense by die paleis. Hulle kom toe by die poort van die stad en hulle skreef vir die wachte, ons het in die Arameerse kant gekom, en daar was niemand niet. Die perde en donkies is daar vastgemaakt, en die tente is ook nog daar. Die wachten het dit by die paleis gaan vertel, en toe die koning dit daar die nacht hoor, het hy opgestaan en vir sy ambtenare gesê, ek weet wat die Arameers met ons wil doen. Hulle weet ons is honger, hulle het uitgegaan uit die kamp en hulle het in die veld gaan wegkruip. Hulle wil ons levendig van wanneer ons uit die stad kom, zodat so hulle in die stad kan inkomen. Een van die ambtenaren van die koning sê toe, die perde wat nog oor is in die stad, zal ook doodgaan soos baie van ons mensen. Kom ons neem vijf van die perde en ons stier mensen om te gaan kyk. Hulle het de twee oorlogkarre en perde geneem, en die koning het manne gestuur om te gaan kyk waar die Arameers is. Die manne het tot bij die Jordaanrivier gegaan om die Arameers te zoeken. Ooral op die pad het kleren en wapens geleverd wat die Arameers weggegooi het terwyl hulle weggehaardloop het. Die manne het teruggegaan en hulle het dit vir die koning vertel. Toe die mense van die stad uitgegaan en hulle het alles gevat wat in die Arameers tente was. Alles het gebeur soos die Heere gesê het, een CEO koringmeel het een sikkel gekos en twee CEO gars het ook een sikkel gekos. Die koning het vir die officier wat langsom gestaan het, gesê hij moet bij die poort staan en kyk dat alles recht gaan. Maar die mensen het die officier doodgetrap in die poort. Dit het gebeur soos die man van God voor die koning gesê het. Hy het gesê, morgen, hier diezelfde tijd, zal twee seogars een sikkel kos en een seogkoringmeel sal ook een sikkel kos. Daar die officier het toe vir die man van God geantwoord en gesê, dit wat jij sê, kan nooit gebeuren. nie ook niet als die Heere vensters in die hemel maak waar die reen kan val nie. En Elisa het gesê, jy sal sien dat dit gebeur, maar jy sal niet zelf van door die meel of gars eet nie. En dat dit dus so met die officier gebeur, die mensen het om doodgetrap in die poort.